פרק ל"א: "ברית לעיני ומה אתבונן על בתולה ומחלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרומים הלא עד לעבל ונכר לפועל אבן הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור אם הלכתי עם שב ותחש על מרמה רגלי ישקלני ומאזני צדק, וידע אלוה טומאתי. אם תיטה אשורי מני הדרך, ואחר עיניי הלך ליבי, ובכפיי דבק מום. אזרעה ואחר יאכל, וצאצאי ישורשו, אם נפתה ליבי על אישה, ועל פתח רעי ערבתי. תטחן לאחר אשתי, ועליה יכרעון אחרים. כי היא זימה והוא עוון פלילים, כי אש היא עד אבדון תאכל, ובכל תבואתי תשרש. אם אמאס משפט עבדי ואמתי, בריבם עמדי, ומה אעשה כי יקום אל, וכי יפקוד מה אשיבנו? הלא בבטן עושני עשהו, ויחוננו ברחם אחד. אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה, ואוכל פיתי לבדי ולא אכל יתום ממנה. כי מנעורי גדלני כאב, ומבטן אמי אנחנה. אם אראה עובד מבלי לבוש, ואין כסות לאביון, אם לא ברכוני חלציו ומגז כבשי יתחמם, אם הניפותי על יתום ידי, כי אראה בשער עזרתי, כתפי משכמה תיפול, ואזרועי מקנה תישבר. כי פחד אלי עד אל, ומשאתו לא אוכל, אם שמתי זהב כסלי, ולכתם אמרתי מבטחי. אם אשמח כי רב חלי, וכי כביר מעשאה ידי, אם אראה אור כי יהל, וירח יקר הולך, וייפת בסתר ליבי, ותשק ידי לפי. גם הוא עוון פלילי, כי חיחשתי לאל ממעל. אם אשמח בפיד משנאי, והתעוררתי כי מצא אורע, ולא נתתי לחתו חיכי, לשאול בעלה נפשו. אם לא אמרו מתי אוהלי, מי ייתן מבשרו לא נשבע. בחוץ לא ילין גר, דלתי לאורח אפתח. אם כיסיתי כאדם פשעי, לטמון בחובי עווני, כי אערוץ המון רבה, ובוז משפחות יחיתני, ואדום לא אצא פתח. מי ייתן לי שומע לי, הן תביא שדי יענני, וספר כתב איש ריבי. אם לא על שכמי אשאנו, אעמדנו עטרות לי, מספר צעדיי אגידנו, כמו נגיד אקרבנו. אם עלי אדמתי תזעק, ויחד תלמיה יבקיון, אם כוחה אכלתי ולי כסף, ונפש בעליה הפחתי, תחת חיטה יצא חוח, ותחת שעורה בוקשה. תמו דברי איוב.